hoc mil pasoi por pli longa vivo. Ec se dum la epoco de limigoi forlasi la domon, estas mal oni tamen ne sidu dum la tuta tago, cae oni almenau piediru por aceti sia in besonajoin, au oni circa uiru la dom blocon. Char suffice da pasoi, tenas onin sana kiel tion confirmas usona studaggio. Ciu ciu tage succesas plenumi oc mil pasioin, tiu vivas average pli longe. Dec mil pasioi en tago tenas homon sana. Tion multai homoi provas observi, helpete pasnom brilo. Tia instrumento ancau casigas malantau la regulo. En la jaro 1964, la firmao Yamasa surmercatigis la unuan transporteblan apparaton. La ocaso portio estis la tiamai olimpiai ludoi en Japanio. La arbitre electita nombro ja estis nur reclama slogano, sed gi trovigas ancorau en hodiauai recomendoi. Ec se ne existas pruvoi por la magia nombro, estas sen dube clare che irado estas sana. Intertempe ancau existas studagioi ciui vere provis quantigi la doson. Unu el tiui jus aperis en la faca revuo Iama. Te amo de la usona nazia cancer esplora instituto, tiu cele priuge analisis, la datumoin de quar mil naucent plen cresculoi en la agio de de iaroi cae pli. La test personoi portis pasnom briloin, ciui ancau mesuras la rapidezzon, pasoi en minuto. Inter la iaroi 2003 cae 2006 estis per tio registritai iliai pasoi dum proximume unu semaino la averaggio situis ce pli ol naumil pasioi en tago. Crome, oni cun registris demografia in datumoin, cae informoin prilasan stato, corpa mas indexo, antauae malsanoi, cae tiel plu. Cae la vivo stilo, sin nutrado, fumado, cae tiel plu. Gis la fino della iaro du mil dec quin, estis mortintai mil cent sestec quin partoprenintoi. Quarcent ses pro cor sango circulai malsanoi, cae ducent octec tri pro cancero. Quarcent dec el ciui morto casoi concernis tiuin sestcent quindec quin personoin, ciui dec jaroin antaue, estis plenumintai mal pli ol quarmil pasoin entago. Ce la 1727 personoi, qui es plenumo situis inter quar mil cae 8000 mil pasioi, estis 488 octec hoc morto casoi. pli ol 8000 mil pasioi, tiam la morton tezzo signife mal crescis. Tio estas la risco morti dum la observa periodo, estis nur duona, compare da quar mil pasia gruppo por tiui kiwi successis fari pli ol dectu mil pasho in tiu tage, la risco estis ecies este quin procentoi pli mal alta. La intensetso, do kiom da pasho e la parto prenanto successis plenumi, ali flanque ne influis la mortontezzon. Ciel la esploristo escribas, compreneble povus ancau trovigi aliai influai factoroi, ciui ne estis consideratai en la studajo. Sed en tutte, la resultoi congruas cun cutimai recomendoi, lau ciui oni sidu malpli, cae che oni plimo vigiu regule, exemple por malaltigi la riscon por cor sango circulai malsanoi, tropezo cae diabeto. Por tio ne necessas intense practici sporton, ancausen strecha promeno suficias.